Սեպտեմբերին կկայանան հայկական բանակի հրամանատարաշտաբային զորավարություններ։ Տեղի ունեցել հադրութի շրջխորհրդի հերթական նիստը։ Իշխանաձորում համոզվել են, որ միայն հողը լավ մշակելով կարելի է բարձր բերք ստանալ։ Շարունակում է Վարդենիս Մարտակերտ մայրողու կառուցումը։ Մոսկվայի դատախազությունը չի հաստատել Լևոն Հայրապետյանի նկատմամբ մեղադրական եզրակացությունը։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու գմբեթին տեղադրվել են նոր զանգեր։ Արցախցի մարզիկները Պեկինից վերադարձել են մեդալներով։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Հուլիսի 29-ին եւ լույսի 30-ի գիշերը չնայած առաջնային գծում արձանագրվել է լարվածության թուլացում, այնուամենայնիվ հակառակորդի կողմից շարունակվել է խախտվել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Նշված ժամանակահատվածում ադրբեջանական բանակի առաջապահ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել են շուրջ 100 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ հրետանային զինատեսակներից, ինչպես նաեւ ականանետերից ու նռնականետերից հայ դիրքապաների օգնությամբ արձակել են ավելի քան 1600 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի համաժեք պատասխանատվողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Սեպտեմբերին կայանալիք ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարությունների նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում հուլիսի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվեց աշխատանքային խորհրդակցություն Հայաստանի Հանրապետության մի շարք գերատեսչությունների եւ զորավարությունների միջնորդական խմբերի ներկայացուցիչների հետ։ Խորհրդակցության ընթացքում ներկայացվել է ռազմավարական իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման մեթոդիկան, մատնանշվել են հիմնական սուբյեկտները, ռազմավարական մակարդակի միջոցառումների ընթացքում գերատեսչությունների, դրանց ենթակա ստորաբաժանումների տեսական եւ գործնական գիտելիքների կատարելագործման ու ներդաշնակման ընդմիտված մի շարք առաջարկություններ։ Ամփոփելով նիստի արդյունքները, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը խորհրդակցության մասնակիցներին հորդորել է անել առավելագույնը զորավարության նախապատրաստական փուլն ըստ պատշաճի եւ սահմանված ժամանակացույցի շրջանակներում անցկացնելու ուղղությամբ։ Տեղի ունեցել հադրութի շրջխորհրդի հերթական նիստը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Օրիսի 29-ին կայացավ հադրութի շրջանային խորհրդի նիստը, որը պատերազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը։ Հադրութի շրջանի 2015 թվականի Ղարաչեն կիսամյակի պետական եւ համայնքային բյուջեների կատարման արժեքների մասին հարց ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի Հադրութի տեղական գանձապետական բաժնի պետ Գիրա Վարդանյանը։ Ըստ զեկուցողի 2015 թվականի Ղարաչեն կիսամյակի պետական բյուջեի ծախսերի մասը կատարվել է 89.2%-ով։ Շրջանում գործող պետական ոչ առևտրային գազմ միսի 3.9%-ով։ Կենսաթոշակների վճարման համար ծախսել է 458 միլիոն 138 հազար դրամ։ Երեխաներին տրվել է 114 միլիոն 719 հազար դրամի նպաստ։ Խոսելով համայնքային բյուջեի եկամուտների մասին Իրա Վարդանյանն նշեց, որ այն կատարվել է 96.9%-ով։ Համայնքային բյուջեի ծախսերի մասը կատարվել է 76.7%-ով։ Նամանրամասը ներկայացրեց ծախսերի կատարողականները ըստ հոդվածների։ Աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության հողօգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Ակոբյանը ներկայացրեց 2015 թվականի բերքահավաքի ընթացքի եւ ամառներկի ուղղությամբ տարող աշխատանքների մասին հարցը։ Ռուս զեկուցողի հնձի ենթակա 8652 հեկտար հացահատիկային տարածքներից հնձվել է 8527 հեկտարը, որից ստացվել է մոտ 21500 տոննա համախառն բերք, հեկտարի միջինվերկատվությունը կազմել է 23.9 ցենտներ։ Այնուհետև բաժնի վարիչ խոսեց ամառներկի ուղղությամբ տարող աշխատանքների մասին։ Ստեփան Ակոբյանն ներկայացրեց նաեւ 2015 թվականի սեպտեմբերի տակ թողնված վայելողերի խնամքի աշխատանքների մասին հարց։ Վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Գասպարյանն ներկայացրեց վարչակազմի ղեկավարի որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունների նախապատրաստման անցկացման գործընթացում ընտրական հանձնաժողովներին աջակցելու մասին որոշումը, ըստ որի համապատասխան հանձնարարականներ է տրվել շահագրգիռի պատասխանատու կազմակերպություններին աջակցելու ընտրական հանձնաժողովներին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների անցկացնելու համար։ Շրջանի խորհրդի նիստի մասնակցում էին ԼՂ-ի վարչապետի օգնական Մամվել Բաբաջանյանը, ԼՂ կառավարության աշխատակազմի տարածքային կառավարման եւ Երևանակեցության վարչության պետ Ժիրայր Միրզյանը եւ ԼՂ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ Իլնա Մանգասարյանը, որոնք ներկայացրին սոցիալական աջակցության հիմնադրամի եւ նրանց կողմից առաջադրված մի շարք խնդիրների Իշխանաձորում համոզվել են, որ միայն հողալամշակելով կարելի է բարձր բերք ստանալ։ Թեման շարունակում է Բելալալայանը։ Քաշաթաղի շրջանում ամենաբարձր բերքն այս տարի Իշխանաձորում է արցանագրվել հեկտարից մինչև 40 ցենտներ, ոչ թաքնված հպարտությամբ ասում է համայնքի ղեկավար Արսեն Թելունցը։ Համայնքում ցանկատարածությունների ընդհանուր նկարագիրն այս է։ Աշնանասան 230 հեկտար ցանկացածություն ունենք, գարի եւ ցավրոցորեն 130 բարձր բերք, որ մեր մեր շրջանում ռեկորդային է։ Երկրագործն Իշխարաձորում արդեն հետևում է հողը մշակելու ագրոտեխնիկական կանոններին 100 հեկտարն այս տարի թողնվել է սևցելի տակ։ Գարանացանի աշխատանքներն ուշացումով են իրականացվել, խանգարել են ոչ բարենպաստ եղանակները, որի պատճառով Եգիպտացորենի ու ձմերուկի ցանկատարածությունները որոշակիորեն կրճատվել են։ Համայնքում բարձր բերքի հարցանագրվել նաև 2 հեկտար բանջարաբոստանային մշակաբույսերից, որ ցանվել է վաղ գառնանը։ Օրեր առաջ բանջարանոցների տարածությունը ավելացավ եւս 3 հեկտարով։ Իդեպ բանջարեղենի մթերումը ամենաբարձրն է շուտ փչանալու պատճառով։ Դա է պատճառը, որ շատ համայնքներում չեն կարողանում զարգացնել գյուղատնտեսության այս ճյուղը։ Իշխանաձորում սակայն այս հարցն էլ է լուծված իրաց մախնդիր չունեք, գյուղը մի լավ ընտանիք ունեք, աշխատասեր ընտանիք։ 100 տոննա բանջարեղենա, մթերում Արցախ ֆրուտի գալիս են տանում խնդիր չունեն։ Լավ աշխատող ընտանիք են, արտաշատից եկած երիտասարդ ընտանիք, երկու եղբայրով լավ աշխատողներ ունեն։ Արսեն Թելունցը վստահությամբ ու ոչ առանց հիմքերի ասում է, որ գյուղատնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերը հերանեկարային են իրենց համայնքում, սպասում են նոր ծրագրերի իրականացմանը։ Գյուղի եւ գյուղացիական աջակցության հիմնադրամը վարգերատրամադրում ջերմոցներ պատրաստելու համար։ Մի տեխնացու ունեք, Լիբանանից եկած 4 երեխու հայր, ուզում է ջերմոց դնի։ Այն աշխատանքների ընթացքի մեջ, որ օգտակար լինեք, մարդուն օգնեք, մեր պետությունը օգնի իրանք անեն։ Պետք է նշել, որ Իշխանաձորում զգալի տեղաշարժ է եղել բնակարանաշինության ոլորտում հիմնադրամների, առանձին բարեգործների ու պետության համաֆինանսավորմամբ արդեն կառուցվել են բազմաբնակարան շենք, առանձնատներ, տեղանքը գյուղատնտեսության համար բարենպաստ պայմաններով դեպի իրեն է ձգում հայրենադարձներին, ինչպես նաև Հայաստանի այլ գյուղերից բնակիչների, սակայն առայժմ բնակֆոնդի հնարավորությունը զիջում է այստեղ հիմնավորվել ցանկացողների թվին։ Իդեպ Իշխանաձորում 2015-ին արդեն ծնվել է 4-րդ երեխա նորակառույց բազմաբնակարանանոց հյուրանոցում։ Նորածիներից մեկը ընտանիքի 7-րդ երեխան է։ Սպասում եք եւս մեկ ծննդի, որը նույնպես ընտանիքում 7-րդ երեխան կլինի։ Համայնքում 4 բազմազավակ ընտանիք կա 6 երեխաներով, որոնք պետությունից ստացել են բնակարաններ։ 7-րդ երեխաները ծնված ընտանիքների տները պետության կողմից կընդարձակվեն, տեղեկացնում է գյուղապետը Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարդենիս Մարտակերտ մայրողու կառուցման երկրորդ փուլի աշխատանքների իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ տրամադրեց Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի եւ կապի նախարարությանը այն Հայաստան համահայկական հիմնադրամին փոխանցելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կարևորեց ծրագրի իրականացումը։ Սա շատ կարևոր նախագիծ է, հատկապես կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության համար, ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Գումարը տրամադրվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Պաուստային ֆոնդից։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի միջոցներով կառուցվող Վարդենից Մարտակերտ ավտոճանապարհը նախատեսվում է շահգործման հանձնել մինչև այս տարեվերջ կամ հաջորդ տարվա սկիզբ կախված եղանակային պայմաններից։ Մոսկվայի դատախազությունը չի հաստատել գործարար Լևոն Հայրապետյանի նկատմամբ խարդախության մեղադրանքով քրեական գործի մեղադրական եզրակացությունը։ Այս մասին հայտնում է 10-ը վկայակոչելով հաստաբան Ռուբեն Մարկարյանին։ Հայրապետյանի նկատմամբ խարդախության մեղադրանքով քրեական գործեր հարուցվել նախկին սենատոր Իգոր Իզմեստիևի մոր հայտարարության հիման վրա։ Նա Հայրապետյանին մեղադրում է իրենից 700.000 դոլար գողանալու մեջ։ Այսօր դատախազը հայտնել է, որ Հայրապետյանի դեմ քրեական գործը վերադարձվել է քնչական կոմիտե ոչ բավարար ապացույցների արկայության պատճառով առանց մեղադրական եզրակացության հաստատման, ասել է նա։ Մարկարյանը նշել է, որ պաշտպանող կողմը բազմից սպնդել է քրեական գործը կարճելու անհրաժեշտության մասին, քանի որ գործով հավաքած ապացույցները միայն ցմահ ազատազրկված սենատոր Իգոր Իզմեստիևի մոր ցուցմունքն է։ Փաստաբանը նշել է, որ այսօր Մոսկվայի քաղաքային դատարանում կայացել են նաև տնային կալանքի ժամկետի երկարաձգման բողոքարկման հարցով լսումները։ Դատարանը հրաժարվել է բավարարել պաշտպանող կողմի բողոքը եւ Հայրապետյանի կալանքը մինչև սեպտեմբերի 15-ին ուժի մեջ թողել։ Նշենք, որ խարդախության գործից բացի Հայրապետյանին մեղադրում են նաև Բաշնեֆտ ընկերության բաժնեմասերը յուրացնելու մեջ։ Այսօր Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու գմբեթին տեղադրվեցին նոր զանգեր, պատմում է Բելա Լալայանը։ Եկեղեցին ուներ զանգեր, սակայն գործածության համար այլևս պիտանի չէին։ Նոր զանգերը ձուլվել են Մոսկվայում։ Դրանք ձեռք են բերվել Միշել եւ Մարիամ Տանկրեզների միջոցներով։ Այսօր տեղի ունեցավ զանգերի օրհնությունը ձեռամբ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի, որից հետո տեղադրվեցին զանգերը։ Զանգը մեզ հիշեցնում է Աստծո հրեշտակի փողը, որ փողը պետք է հնչի Հայ Դատաստանից առաջ։ Հողը պետք է ինչի ընդհանուր հարություն առնեն մարդիկ Ոմանց համար կլինի դա ուրախություն, ոմանց համար դա կլինի ոչ թե տխրություն, այլ կործանում, դեպի հարաժական տանջանք են գտնում։ Եվ որ զանգը խփում է, ստանում է ուրիշ զորություն, այն զորությունը, որ կարող է իր պատուղները բերեն մեզ։ Մեզ կմնա միայն հավատքով ընկալել զանգի ձայնը, հավատքով ընդունել այդ ձայնը Հին զանգերը նորով փոխարինելու մտահղացումը եւ նախաձեռնությունը Մարիամ Տանկրեզինն է՝ Իեշատակ հայոց մեծ եղեռնից մազապուրց իր նախնիներին։ Բաբի բաբը քահանա եղել եւ ես գտածել եմ պատմություն տադեմիկ տադեմգյուրի պատմություն մեկը որ սփյուռքում վերաբրող էր գրում է թե ինչ ինչ հիանալի օրենա իշում է վերջին զադիկին զանգերի ձայնը ինձ ույսեր են կապված այս զանգի փողանշերի հետ ու բարձավից ինչ որ մենք անում ենք բարձ իրենց իշատակին ես մաղթում եմ միայն որ այս զանգի շնորհիվ դուք ավելի ամուր գաբ ասացեք եկեղեցու հետ մենք որ օղից զրկված ենք սպիրկա հայերը մեր ույսը վերջինուց միայն եկեղեցին եղել, այսինքն հավատը եկեղեցին։ Բայց դուք որ օղի վրա եք այլում, գիտեք դա ինչ է նշանակում։ Հավարտարարողության ներկա կայց հաջողորդին մատուցվեց մատաղ Բելալալայան այսօր Արցախցի մարզիկները Պեկինից վերադարձել են մեդալներով, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Օրերս Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում անցկացված կունգֆուի աշխարհի 4-րդ առաջնությանը մասնակցեցին նաև մարզիկներ Արցախից։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ՈՒՇՈՒ-ի ֆեդերացիան ներկայացնող 3 մարզիկներ Հայաստանի հավաքականի կազմում մրցեցին Արևելյան մարտարվեստի սանդավոճում եւ վերադարձան մեդալներով։ Արցախի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանի խոսքով կարևոր է մեր մարզիկների մասնակցությունը միջազգային կարգի պրոֆեսիոնալ առաջնություններին։ Նշեմ, ինչ անցնել Ղարաբաղի Հանրապետության մարզիկներին, իրանք մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը, այնտեղից ընտրվեց հավաքական թիմ եւ կարողացանք 5 մարզիկ եւ 2 մարզիչով, այսինքն 1 մարզիչ Ղարաբաղից եւ ֆեդերացիայի նախագահան Հայաստանի Հանրապետությունից Հայկ Հարությունյանը մասնակցեն այդ բարձր միջոցառմանը եւ որտեղ 5 մարզիկից 4-ը նվաճեցին բրոնզե մեդալներ։ 3-ը մենք Ղարաբաղից մասնակցեցին քունգ ֆու մարզաձևից, իսկ 2-ը Թուշոու մարզաձևից, որը համարվում է չինական մարզաձև։ Մրցումների ընթացքը եւ օրակարգը շատ դժվար էր, այսինքն առավոտվաղուտից մինչև գիշերը 12-ը ընթանում է մրցումները եւ քանի որ մենք ունենք տարբեր տարիքային եւ տարբեր մարզաձևի մասնակիցներ, մենք այդ 4 օրվա ընթացքում ամեն օր մարզադահլիճում էինք մինչև գիշեր Պետությունների քանակը բավականին շատ էին, մոտ 80-ից ավելի երկիր։ Այդ օրերի ընթացքում մեր մարզիկները իրենց դեսևորեցին բավականին լավ։ Առաջի երկու օրերին, իսկ երրորդ-չորրորդ օրերը մի քիչ դժվար էր, քանի որ արդեն այդ շրջանակը մարզիկներին քչանում է եւ լավագույնն էին մնում, իսկ ինչու բրոնզե մեդալ մեր մարզիկներին նվաճեցին, քանի որ մեր 16 եւ 17 տարեկան երկու Խաչյան Հայկը եւ Գասպարյան Հայկը իրանք առաջի անգամ են մասնակցում այդպիսի բարձր մրցումների մոդելին։ Գասպար Հայկի ուներ հնարավորություն նվաճել ոսկե մեդալ, բայց քանի որ այդ ընթացքում ինքը Իսրայելի զապակցում դուրս եկավ Չինացի մարզիկի հետ եւ իմ հաշվարկով մոտ 3-4 միավորին քարավել է այդ 3 ռաունդի ընթացքում, բայց նախապատվությունը տվեցին Չինացի մարզիկի հետ երեք մարզիկ մասնակցեց աշխարհի առաջնությանը եւ երեքը վերադարձան մեդալներով, դա շատ բարձր ցուցանիշ է։ Նշենք, որ Արևելյան մարտարվեստը Արցախում հիմնադրվել է 1998 թվականին Հայսեփ Գոտիների ակադեմիայի հիմնադիր նախագահ Մերձավոր Արևելքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչ Կարո Քեբաբջանի կողմից։ Աննա Ղուկասյան այսօր Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։